Diğer bir hadiste yine İmam Bukhari ile İmam Müslim'in rivayet ettiği hadiste diyor ki جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ذهب الرجال بحديثك فاجعل لنا من نفسك يوما نأتيك به تعلمنا مما علمك الله فقال عليه الصلاة والسلام اجتمعنا في يوم كذا وكذا في مكان كذا وكذا فاجتمعنا فأتاهن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلماهن مما علمه الله أخرجه البخاري ومسلم <clears throat> Burada kadın geliyor diyor ki aleyhissalatü vesselam'e Ey Allah'ın Resulü fekalet Ya Resulallah Zeheber ricalu bihadithike Erkekler hep senin sözünden faydalanıyorlar. Ve sen de onlara, devamlı onlara faydalı olmaya çalışıyorsun. Biz ise senin ilminden ve senin sözünden, yani senin hadisinden mahrum kalıyoruz. Dolayısıyla فَجْعَلْ لَنَا مِنْ نَفْسِكَ يَوْمًا نَأْتِيكَ bihi Hiç olmazsa bizim için de bir gün ayır da ki biz de o gün içerisinde erkeklerin senden faydalandığı gibi biz de senden faydalanalım. tuallimuna mimma allemekallah. Allah Celle Celaluhu'nun sana verdiği, verdiği ilimden ki bize o ilimden öğretirsin veyahut da bilinçlendirirsin. Fakale aleyhissalatü vesselam İctemi'ne fi yevmi keza ve keza fi mekanin keza ve keza. Diyor ki aleyhissalatü vesselam o zaman şöyle şu şu şu günlerde veyahut da şu günde filan yerde veyahut da filan yerde toplanın ben de oraya gelip size istediklerinizi anlatacağım inşallah. Feştema'ne kadınlar aleyhissalatü vesselamın tarifine göre orada tarif ettiği yerde ve söylediği günde kadınlar toplandı. فَعَلَّمَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَهُ اللّٰهِ İşte o toplantı esnasında, ey kadınların toplantısı esnasında aleyhissalatü vesselam Allah'ın ona öğrettiği ilimden onlara öğretmeye çalıştı. Ravahu el-Bukhari ve Müslim. Ey bu hadisi İmam Bukhari ile rahimahumullah bu hadisi rivayet ediyorlar. Dolayısıyla neden Ali Satt ve Selam bu kadın veyahut da bundan önceki kadınlar ya Resulullah bize bir günde bize bize de ayrı bir gün ayır dediği zaman neden demedi Ali Satt ve Selam size ayrı bir gün armaya ayırmaya gerek yok. Siz de buyurun camide oturun erkeklerle beraber ve siz de erkeklerin faydalandığı gibi siz de faydalanın. Neden demedi? Çünkü kadınların fıtratı ile erkeklerin fıtratı birbirine uymuyor. Erkeklerin kadınlardan istediği, kadınların da erkeklerden istediği bazı şeyler olduğu için Allah Resulü Aleyhisselam Aleyhisselatü Vesselam'dan önce yani Allah Celle Celaluhu ondan sonra Aleyhisselatü Vesselam bu iki cinsin bir arada bir arada kalmaları uygun görmedikleri için burada aleyhissalatü vesselam ne dedi? O zaman filan yerde filan vakitte toplanın ben de gelip orada Allahu Teala'nın bana öğrettiği ilimden size öğreteceğim. Ve burada anlaşılıyor ki diyor ki burada anlaşılıyor ki diyor eğer aleyhissalatü vesselamın o üstün zamanda veyahut da en hayırlı insanlar arasında kadınların ve erkeklerin eğitim ve öğretim için bir arada bulunmadıysalar nasıl olur da bu zamanın Müslüman erkekler ve Müslüman kadınları eğitim ve öğretim için bir arada bulunabilirler. O üstün takvaya sahip olan kadın ve erkekler eğer bir arada oturmadıysa da bu zamanda bu zamanda bu zamanın erkek ve kadınları bir arada oturmamaları ve bulunmamaları çok daha evla ve çok daha önemlidir.